ura darama. Ura darama. Azken erromeria da hau herri txikietako ura darama. plazetan. Azken erromeria da hau herri txikietako ura darama. plazetan. Azken erromeria da hau herri txikietako plazetan. Azken erromeria da hau herri txikietako plazetan. Azken erromeria dau, herri txikietako plazetan. Azken erromeria dau, Ginorquesta bankariaren alabarekin dantzan egin Ginorquesta bankariaren alabarekin dantzan eginuen. Ginorquesta bankariaren alabarekin dantzan eginuen. Ginorquesta bankariaren alabarekin dantzan eginuen. Ginorquesta bankariaren alabarekin dantzan eginuen. Ginorquesta bankariaren alabarekin bankariaren alabarekin dantzan eginuen. Ginorquesta Ausencia, que ya combate en la gehiago bat hausen gehiago bat hausen bat ausen gehiago bat ausen gehiago bat ausen gehiago bat ausen gehiago bat hausen bat ausen gehiago bat hausen bat ausen gehiago bat hausen bat ausen gehiago bat ausen gehiago bat ausen gehiago bat ausen gehiago bat bat hausen bat hausen gehiago bat hausen gehiago bat hausen gehiago bat hausen gehiago bat hausen gehiago bat hausen gehiago bat hausen bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat Niech tu jest ten, co Όμα ενθύρια, Όμα ενθύρια, Όμα ενθύρια, Όμα ενθύρια, Όμα ενθύρια, Όμα ενθύρια, Όμα ενθύρια, Όμα ενθύρια, Όμα ενθύρια, Όμα ενθύρια, Όμα ενθύρια, Όμα ενθύρια, Όμα Ferrari Nabil Barca Salina, Eta norabide gabe azken de la beste beste beste beste beste eta gu elkarrekin baina ez elkarren gana eta ez aurrera itxasoa sentitzen alda errekaren amaiera Ciela Martín, San Martín, Martin, Martin, Martin, Martin, Martin, San Martín, San Zapata Martín, San Martín, San Martín, San Martín, San Martín, San Martín, San Martín, San Martín, San Martín, San Martín, Lastoa San San Martín, San Martín, Lastoa San Martín, San Martín, Lastoa San Martín, San Martín, San Martín, San Martín, San Martín, San San Martín, San San San San San Erraya, San San San San San San San eta babes gutxi eta de la marea marea azta datorren, naiz eta ura aspaldian azta datorren, naiz eta ura aspaldian azta datorren, Italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, eta dia pozetakida instaladia instaladia instaladia instaladia instaladia instaladia ez instaladia instaladia instaladia instaladia instaladia Gracias. Eskuetan gurutzatzen dira gure exacto la galaxia presencia de galaxia presencia de galaxia presencia de galaxia presencia de galaxia presencia de galaxia presencia de galaxia presencia de galaxia de galaxia de galaxia de galaxia de de de de de de de de de de de de de de de de de prenn un Zurarekin estutuarren, gauza horren arabera, gauza horren sentitu gara. horren Musika entzuten da Nick plazan,